Nun bada zer? Nun bada zerretik egin hun eh, terrorismoaen afea dela eta Frantziak eta Espainiak eskuz lan eginen ziela behin eta berri zerran izan da bai Paisen eta bai Madrilen. Eta hitze txekitzen da beste hainbat arlotan egiten ezten bezala. Ce n'est pas l'engagement qui était le plus difficile à tenir. Luzebe zaintzabal horro martein arrestatzia ipatuik izan da komunikabide andana batetan eta hunek harrotu dutian hautsak. Hautsoien artian, eranek izan da, polizial kontrola etzela uste gabekua. Frantziako lehendakaiak beste ikuspuntuik badu. Le contrôle qui a été fait par euh, la gendarmerie, près de Moléon, a été fait comme tout contrôle, c'est-à-dire fortuitement. Eta uduz, Frantsoa maitia sozialistak bertsio huni behezin ezgarritarzuna e emaiten deio. Jandarmek erranduten bezala, eh, bide bastereko kontrola bat eh, zen. Frantziako gobernu goi kargiek ekarrestate hortzaz berri itela e, eh? izan da hauts harotze hoietako beste bat. juridikoik hola presaka beste François Hollande À aucun moment un membre du gouvernement, que ce soit la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, a fortiori le Premier ministre ou le Président de la République, à aucun moment nous n'avons été euh, interpellés pour dire quoi que ce soit au nom de la France. Eta Frantzua maitia lasai batu da lehendakaian eranekin. Garbiki desmentitu du, eh, bueno, en ustez, uh, hor presidentak ez du eh, gauza hori ikusi. Ikusi balinba ez, bena entzun baliteke dakigulaik bereziki iparalde juntan dela Frantzia osoko polizia hein handiena, bena Frantzua maitia oanoe fidatzen da lehendakaian eraner ikusten dut uh, presidentak uh, erana. Et... Ben azkenin, horro romartain, arrestatuik izan barin bada, kasik behogena da. Tiontioska agertu da emaztetua, iniziatiba eskazez, hoi deiku nula spaita raiten frantzua maitiak. Menturaz, horro martenek ikusi ditu elarik, uh, eh, bidian uh, izultzen ahal zen eta bertze bide batetik pasatzen ahal. Hara tetaketipi bat eta uano egun horror tranquil zatekian terraza batetan kafian hartzen. Ez ez dut hori uh, uh, nahi, zer eran nahi ukandot eh, horror uh, martenek uh, gorderik nahi bazuen egon, menturaz bidian nitzuri bat egiten ahal zuela, eta ez dakit gero jandarmek eh, segituko zuten ez eta harrapatzeratzen entxeatuko. Ez, Frantsoa, du daigabe tranquilu zikusian lekien hustea, gue jandarmeiak. Maitiak eran ahi zianae zen horror aspertuik zela behebizimaneaz Eta behebizitza zetsakin zer egin, jandarmen besu eta jauzi egin dela haier sokorri galtegitea. Entzuraz, berak, uh, eh, gordeki uh, e, bizitziak e, uh, zuen. Eh? Mentuaz, bariteke. Dena dela, frantziako poliziak horror laguntu du behezin egon existenzial hortan eta Espainiako justiziaen esku utzi du. Eta gainera, Espainiako justizia zfidatzea umitatzen gutu lehen Espain, je le rappelle, est une demokrazi. Nous avons confiance dans sa justice. Hain da fidagarri Espainiako justizia hau, nun eta Europear batarzuneko giza eskubide erakundiak behin eta berriz kundinatudian dian be politiko penitenzial eta poliziaren egitate larrien gatik. Barne, tortura kasiak. Bena, ipaldi hunen urentzialagoatzala eta, arenkua zerbaitekin batzen dienak lasaitu nahi dute izpurako haitetsiak orai Espainiako justiziak eh, bere deliberoa eh, hartuko du eta eh, beraz uh, afera hortatik uh, memento batian uh, uh, uh, espiritua hain ateratzen ahalko da uh, horror Mementu goxo hoi izan ahalaiteke hamabi urten buian. Lumba zer?